աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան։ Այսպես Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ վերջնականապես դուրս է գալիս այսպես կոչված ծորենային կամ հացահատիկային գործարքից եւ ավելին ցանկացած երկրի նավ նույնիսկ եթե ռազմական չի, եթե մոտենա ուկրաինական նավահանգստներին, կարող է համարվել որպես զենք տեղափոխով եւ կարող է խոցվել ռուսական բանակի կողմից։ Սա իհարկե անմիջապես կատվածահար արեց հյուսիսային Սևծովյան այդ շրջանում երթևեկությունը, որովհետև իսկապես շատ վտանգավոր դարձավ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն հայտնեց Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանին կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնության համար, նշելով, որ սա շատ կարևոր է, որpիսի Ուկրաինան ոտքի կանգնի։ Կարծում եմ, այն ով պետք է համապատասխան հետևություններ անի, պետք է որ անի։ Սպիտակ տունը հայտարարեց նաև, որ F-16 կործանիչները Ուկրաինա կհասցվեն միգուցե արդեն այս տարվա վերջին, բայց հավելելով, որ դժվար թե դա կարող է ինչ որ ազդեցություն ունենալ պատերազմի ընթացքի վրա։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքում կամած կամած թափ են առնում հակապատերազմական զգացմունքները եւ քայլերը։ Այսպես հանրահայտ դերասան Էլայջա Վուդը, ով գլխավոր դերակատար եղավ Մատանիների տիրակալ հայտնի ֆիլմի, հայտարարեց, որ այո, պետք է Ուկրաինային օգնել, բայց Զելենսկուն թմրամոլությունից եւ ալկոհոլիզմից օգնելու միջոցով, ասելով, որ նա թմրամոլը եւ պետք է գա ԱՄՆ եւ բուժվի։ Էլաջա Վուդը շատ հայտնի անznավորություն է, նա փողի կարիք չունի, հարուստ մարդ է, բայց երբ որ նման հայտարարություններ է անում, սա երևում է, որ արդեն հասկացող massան կամած-կամած դժգոհում է այն իրավիճակից, որը կա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ բոլորը պետք է ընդունեն եւ հասկանան, որ այլևս խոսելով Կիպրոսի ճգնաժամի մասին, նույնիսկ դաշնային պետություն ձևավորելը անհնարին է, այսինքն թուրքական Կիպրոսը պետք է ճանաչվի որևէ ինտեգրացիա հունական Կիպրոսի հետ հնարավոր չէ։ Ցավալի է, չէ՞ մեզ համար այս ամենը լսելու։ Մենք ոնց ենք պահում մեզ, իրենք ոնց են պահում։ Թողնում են մեկնաբանությունները բոլորի խղճին եւ ոգուն։ Իսկ հետաքի զարգացումը ունեցան նաև Մոլդովայում։ Այսպես Մոլդովայում գոյությունի գագաուզների ինքնավարությունը։ Նրանք թրքական ժողովուրդ են, բայց ուղափար են քրիստոնյային։ Այնտեղ նախագահական ընտրություններում հաղթեց Եվգենիա Հուցուլը, որը Մոլդովայում համարվում է որպես ռուսամետ քաղաքական գործիչ եւ նույնիսկ նրա երթունակալության արարողությունը բոյկոտի ենթարկվեց։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Նորընտիր նախագահը հայտարարեց, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպիսի լավ հարաբերություններ պահպանվի Թուրքիայի, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ռումինիայի, առաջին հերթին Թուրքիայի։ Եվ ընդհանրապես, եթե այնտեղ ռուսական ազդեցությունը թուլանա, անպայման թուրքականն է ուժեղանալու։ Առավել եւս, որ որոշ միտումներ կային այսպես նույնիսկ 90-ական թվականներ երբ որ ձևավորվում էր այդ ինքնավարությունը սկզբում նույնիսկ իրենց դրոշն ու զինանշանը զինանշանի վրա պատկերված են եւ դրոշի վրա գորշ գայլեր գիտենք որ գորշ գայլը նաեւ ահաբեկչական կազմակերպություն կա Թուրքիայում այսինքն պանթուրքիզմի անկախ ամեն ինչից որ նա քրիստոնյա են այնուամենայնիվ այդ այն զգացմունքները ուժեղ են։ Հիմա փոխեցին եւ այլ հիմա բնականը, եթե նա անցնի Թուրքիայի ազդեցության ներքո, սա կարող է ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը հյուսիսային Սևծովյան այդ ակվատորիային փոխել։ Տեսնենք, այսպեսին են տանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ, կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։